kahit na natwit ka para manatiling buhay, ang iyong swi ay kumanta para sumayaw para hindi baor ang walang corona na makatalaban sa mahiwagan. Twiti kachutem.